Velnes su trimis aukso plaukais. Gyveno kartą tokia neturtinga moteriškė ir gimė jai sunelis, o kad jis atėjo į pasaulį su laimės marškinėliais, tai buvo išpranašauta, kad keturioliktais savo gyvenimo metais ves karaliaus dukterį. Ir atsitiko, kad netrukus atvyko į tą sodžių karalius, bet niekas nežinojo, kad tai karalius. Ir kai jis pasiteiravo žmonių, kas naujo čia girdėti, tai tie ir pasakė, šiomis dienomis gimė kūdikis su laimės marškinėliais. Toks žmogus yra dalingas, ko imasi, viskas jam sekasi. Yra išpranašauta, kad 14 savo gyvenimo metais jis ves karaliaus dukterį. Karalius buvo piktos širdies žmogus. Supyko dėl tokios pranašystės nuėjo pas vaiko tėvus, apsimetė labai jau geras esas ir tarė. Ak, vargšai jūs žmoneliai, atiduokit man savo kūdikį, aš jo pasirūpinsiu. Iš pradžių tėvai atsikalbinėjo, bet kai tas nepažįstamas žmogus pasiūlė nemažai aukso, pagalvojo, juk mūsų vaikas yra laimės kūdikis, tas turi jam tik į gerą išeiti, todėl galų gale sutiko ir atidavė. Karalius įsidėjo kūdikį į dėžę ir išjojo. O kai prijojo gilę upę, įmetė dėžę ir pagalvojo. Išgelbėjau dukterį nuo nepageidaujamo jaunikio. Tačiau dėžė nenuskendo. Plaukė savo lik laivelis ir nei lašas vandens į ją nepateko. Taip jie atplaukė prie malūno, kuris buvo už dviejų mylių nuo karaliaus miesto ir sustojo prie užtvankos. Laimė netoliese buvo malūnininko pagalbininkas. Jis pastebėjo dėžę ir užkabinęs kabliu ištraukė į krantą, manydamas rasęs ten didelį lobį. Bet kai atidarė, žiūri, guli gražus berniukas, žvalus ir sveikas. Paėmė ir nunešė malūnininkams, o tie neturėjo savo vaikų, tai labai džiaugiasi ir kalbėjo, pats Dievas jį mums atsiuntė. Jie gražiai auklėjo rastinuką, ir užaugo jis geras ir doras. Atsitiko, kad kartą karalius, slėpdamasis nuo audros, užėjo į malūną ir paklausė malūnininkų, ar tas jau paaugęs berniukas jų sunus esas. Ne, atsakė tie, tai rastinukas. Prieš keturiolika metų atplaukė dėžėje prie užtvankos ir mūsų pagalbininkas išgrebė jį iš vandens. Karalius suprato, kad tai ne kas kitas, o tas laimės kūdikis, kurį jis kadaise įmetė į vandenį, ir tarė, gerieji žmonės, ar negalėtų berniukas nunešti karalieniai laišką, už tai aš jam duosiu du auksinius. Tegu bus pono karaliaus valia, atsakė malūnininkai, ir liepė berniukui ruoštis į kelionę. Ir parašė karalius karalieniai laišką, kuriame buvo pasakyta, kai tik atvyks berniukas su šiuo raštu, tuoj pat jį nužudykit ir užkaskit, ir tai padarykit iki man sugrįžtant. Berniukas leidosi su laišku į kelionę, bet pasiklydo ir vakare atsidūrė didelėje girioje. Tamsoje pamatė žypsint žiburėlį, patraukė į tą pusę ir priejo trobelę. Įėjo vidun, žiūri Sėdi prie ugnies vienu į vieną senučiukę. Pamačiusi berniuką jį išsigando ir sako, iš kur tu čia atsiradai ir kur eini? Aš einu iš malūno, atsakė jis, ir nešu karalieniai laišką, bet pasiklydau girėje, todėl labai norėčiau čia pernakvoti. Ak, tu vargšelį, tarė moteriškė, tu patekai į galvažudžių landynę ir kai tik jie pareis, tuoj padarys tau galą. Tegu daro, ką tik nori, tarė berniukas. Aš nieko nebijau. Esu toks pavargęs, jog nebegaliu toliau eiti. Išsitėsi ant suolo ir užmigo. Netrukus sugrįžo galvažudžiai ir piktai paklausė, koks čia berniukas guli. A, tai toks nekaltas vaikelis, tarė senutė. Užėjo pasiklydęs girioje. Aš jo pagailėjau ir priėmiau. Sako, turys nunešti karalieniai laišką. Galvažudžiai atplėšė laišką ir perskaitė, o ten buvo parašyta, kad kai tik berniukas atneš laišką, turi būti tuoj pat nužudytas. Kietaširdžiams galvažudžiams jo pagailo. Vadeiva sudraskė laišką ir parašė kitą. O jame buvo pasakyta, kai tik berniukas atneš laišką, turi būti tuoj pat apvesdintas su karaliaus dukterė. Paskui jie leido jam ramiai ant suolo miegoti iki ryto, o kai pabudo, įdavė laišką ir parodė trumpiausią kelią į karaliaus rūmus. Gavusi ir perskaičiusi laišką, karalienė padarė taip, kaip ten buvo pasakyta. Iškėlė puikias vestuves ir karalaitė buvo sutuokta su laimės kūdikiu. O kad jaunikaitis buvo gražus ir malonus, tai gyveno su juo laiminga ir patenkinta. Po kiek laiko Sugryžo karalius ir pamatė, kad pranašystė išsipildė. Laimės kūdikis sutoktas su jo dukterė. Kaip tai galėjo atsitikti, paklausė jis. Aš savo laiške liepiau padaryti visai ką kitą. Tada karalienė atnešė laišką. Tegu pats pažiūri, kas ten parašyta. Karalius perskaitė ir suprato, kad jo laiškas pakeistas kitu ir ėmė kamantinėti jaunikaitį, kur jis padėjo jo laišką ir kodėl vietoj jo atnešęs kitą. Aš nieko nežinau, atsakė šis. Gal man jį kas sumainė, kai nakvojau girėje? Karalius užsirūstino ir sako, taip lengvai neišsisuksi. Kas nori turėti mano dukterį, turi atnešti man iš pragaro nuo velnio galvos tris aukso plaukus. Jeigu atneši, ko aš reikalauju, galėsi ir toliau turėti mano dukterį. Taip karalius tikėjosi galutinai atsikratyti jaunikaičio. O laimės kūdikis atsakė, gerai, aukso plaukus atnešiu, velnio aš nebijau. Taip pasakęs atsisveikino ir leidosi į kelionę. Ėjo, ėjo ir priejo didelį miestą, o ten prie vartų sargybinis ėmė jį klausinėti, kokį amatą jis mokas ir ką žinas. Aš viską žinau, atsakė laimės kūdikis. Jeigu taip, tai padaryk mums vieną malonę, tarė sargybinis. Pasakyk, kodėl išdžiuvo šulinys mūsų turgaus aikštėje, kur anksčiau vynas tekėjo, o dabar net vandens nebeliko. Šitai jūs sužinosit, atsakė jis, tik palaukit, kol aš grįšiu. Ir nuėjo toliau. Po kiek laiko priejo kitą miestą. Čia ir vėl vartų sargybinis paklausė, kokį amatą jis mokas ir ką žinas. Aš viską žinau, atsakė jis. Jeigu taip, tai padaryk mums vieną malonę. Pasakyk, kodėl mūsų miesto medis, ant kurio anksčiau nokdavo aukso oboliai, dabar nei lapelio nebeišleidžia. Šitai jūs sužinosit, atsakė jis, tik palaukit, kol aš grįšiu. Ir nuėjo toliau. Po kiek laiko priejo didelę upę. Reikia per ją persikelti. Keltininkas paklausė, kokį amatą jis mokas ir ką žinas. Aš viską žinau, atsakė jis. Jeigu taip, tai padaryk man vieną malonę, tarė keltininkas. Pasakyk, kodėl aš visą gyvenimą turiu plaukioti iš vieno galo į kitą ir niekas manęs nepakeičia. Šitai tu sužinosi, atsakė jis. Tik palauk, kol aš grįšiu persikėlė jis į kitą krantą ir rado ten vartus į pragarą. Įėjo, viduje viskas juoda ir suodina, o velnio nėra namie. Tik plačiame krėsle sėdi jo bobutė. Ko tau čia reikia? paklausė jį, bet netrodė labai pikta. Norėčiau gauti tris aukso plaukus nuo velnio galvos, atsakė jis, kitaip prarasiu savo pačią. Daug nori, tarėjai. Kai velnės sugrįžęs tave čia ras, bus tau galas. Bet man tavęs gaila. Pažiūrėsiu, gal pasiseks tau padėti. Ji pavertė jį skrusdelę ir sako, lyski mano sijono klostę, ten tavęs niekas neras. Gerai, sako jis, lysti tai lysti, bet aš norėčiau sužinoti dar tris dalykus. Kodėl išdžiuvo šulinys iš kurio anksčiau tekėjo vynas, o dabar net vandens nebeliko? Kodėl medis, ant kurio anksčiau noko aukso oboliai, dabar net lapų nebeišleidžia? Ir kodėl keltininkas visą gyvenimą turi plaukioti iš vieno galo į kitą ir niekas jo nepakeičia? Tai sunkus klausimai, atsakė ji, bet tu tyliai kiūtok ir klausykis, ką kalbės velnas, kai aš rausiu jam tris aukso plaukus. Kai atėjo vakaras, sugrįžo namo velnas. Vos tik įžengė pro duris, tuoj pajuto, kad oras negrynas. Čia kvepia, čia kvepia žmogiena, sušuko jis, čia kažkas negerai. Paskui apžiūrėjo visas pakampės, iššniukštinėjo, bet nieko nerado. Bobutė ėmė bartis. Ką tik išlaviau, viską sutvarkiau, sakė jį, dabar tu vėl viską jauki. Amžinai tau žmogieną vaidenasi, verčiau sėsk ir valgyk vakarienę. Kai pavalgė ir pagėrė, suėmė velnę nuovargis. Padėjo galvą bobutė ant kelių, kad paieškotų. Neilgai trukus ir užmigo, pagavo šnarpšti, knarkti. Tada senė paėmė vieną aukso plauką, timt išrovė ir pasidėjo šalia. Oi, sušuko velnės, ką čia dabar darai? Susapnavau bjaurų sapną, atsakė bobutė. Tai ir grįpštelėjau tau už plaukų. O ką tu sapnavai? Paklausė velnas. Sapnavau, rodos, išdžiūvo šulinys turgaus aikštėje, kur anksčiau tekėdavo vynas, o dabar net vandens nebeliko. Kas tai galėtų būti? O, jeigu jie tai žinotų, atsakė velnas. Šulinyje po akmeniu tupi rupužė. Jeigu jie tą rūpužę užmuštų, vynas vėl tekėtų kaip tekėjas. Bobutė vėl paieškojo galvą, kol velnės užmigo, ir pradėjo taip knarkti, jog net langai drebėjo. Tada jį išrovė jam antrą plauką. Oi, ką tu darai? piktai sušuko velnės. Nepyk, atsakė ji, aš netyčia, peštelėjau per sapną. Ką tu vėl sapnavai? paklausė velnės. Sapnavau rodos auga vienoje karalystėje medis. Anksčiau ant jo aukso oboliai noko, o dabar net lapų nebeišleidžia. Dėl ko tai galėtų būti? O, jeigu jie tai žinotų, atsakė velnas, jo šaknis graužia pelė. Jeigu jie tą pelę užmuštų, ant medžio vėl aukso oboliai imtų nokti. Bet jeigu ji dar ilgiau pagrauš, medis visai nudžius. Bet gana tų tavo sapnų. Jeigu dar kartą sudrumsi man miegą, gausi per ausį. Babutė jie pramino ir toliau ieškojo galvą, kol jis vėl užmigo ir pradėjo knarkti. Tada nutvėrė trečią aukso plauką ir išrovė. Velnes, kad pašoks, kad ims rėkti, nedaug trūko, būtų primušęs babutę, bet toj vėl jį nugerino ir tarė, ar aš kalta, kad mane kamuoja bjaurūs sapnai? Tai kągi tu sapnavai? paklausė velnes, vis dėlto susidomėjęs. Sapnavau keltininką, jis skundėsi, kad visą gyvenimą turys plaukioti iš vieno galo į kitą ir niekas jo nepakeičias. Kas galėtų būti dėl to kaltas? Na ir kvailys, atsakė velnės. Jeigu ateis kas ir norės persikelti į kitą krantą, tegu duoda jam kartį į rankas ir tada tas keltininkaus, o jis bus laisvas. Dabar babutė jau turėjo išrovusi tris aukso plaukus ir žinojo atsakymą į visus tris klausimus. Tad nebedrumstė tam senam bambekliui ramybės ir miegojo jis, kol pradėjo švisti. Kai velnės išsineždino, senutė ištraukė skrusdelę iš sijono klostės ir atvertė laimės kūdikį atgal į žmogų. Še, imkis tuos tris aukso plaukus, tarė ji. O ką velnės atsakė į tavo klausimus, manau pats girdėjai. Taip, atsakė jis, girdėjau ir gerai įsidėjau į galvą. Kaip mokėjau, taip padėjau, tarėjai. Dabar keliauk savo keliais. Jaunikaitis padėkojo senutė už pagalbą bėdoje, išėjo iš pragaro ir džiaugiasi, kad taip gerai pasisekė. Kai atėjo pas keltininką, tas pareikalavo žadėto atsakymo. Pirma, perkelk mane į kitą krantą, tarė laimės kūdikis. Tada aš tau pasakysiu, kaip išsivaduoti iš jungo. Ir kai perplaukė į kitą krantą, persakė keltininkui velnio patarimą. Kai kas ateis ir paprašys perkelti į kitą krantą, įduok tik jam į rankas karti. Paskui patraukė toliau ir priejo miestą, kur augo tas bevaisis medis ir kur sargybinis taip pat laukė atsakymo. Ir pasakė jam, ką buvo girdėjęs iš velnio. Užmušk pelę, kuri graužia medžio šaknis ir ant jo vėl noks aukso oboliai. Sargybinis padėkojo ir atsilygindamas davė jam du aukso apkrautus asilus. Ir tie nusekė paskui jį. Galų gale priejo miestą, kur buvo išsekęs šulinys. Ir persakė sargybiniui, ką buvo velnas kalbėjęs. Šulinėje po akmeniu tupi rūpužė. Suraskit ją ir užmuškit, ir tada iš jo vėl tekės vynas. Sargybinis padėkojo ir taip pat davė jam du aukso apkrautus asilus. Galų gale laimės kūdikis sugrįžo namo pas savo pačią. Ir toj labai džiaugiasi, vėl jį matydama ir girdėdama, kaip gerai jam kelionėje sekėsi. Karaliui jis parnešė, ko tas reikalavo, tris auksinius velnio plaukus. O kai karalius pamatė keturis asilus, aukso apkrautus, labai patenkintas tarė – Dabar jau viską atlikai ir gali turėti mano dukterį. Bet pasakyk man, mielas ženteli, iš kur tu gavai tiek aukso? Juk tai baisus lobiai. Persikėliau per vieną upę, atsakė jis, ir prisisėmiau. Ten jis guli pakrantėje smėlio vietoj. O aš ar galėčiau jo parsigabenti? Paklausė karalius, baisiausiai susidomėjęs. Kiek tik norit, atsakė jaunikaitis. Prie upės yra keltininkas, Paprašykit, kad perkeltų į kitą krantą ir galėsit ten prisisemti maišus. Godišius karalius kuo skubiausiai išsiruošė į kelionę. Ir kai tik pasiekė upę, tuoj pamojo keltininkui, kad perkeltų į kitą krantą. Tas priplaukė ir pakvietė karalių ant kelto. O kai jie nuplaukė į kitą krantą, keltininkas padavė karaliui kartį, o pats strikt ir iššoko ant kranto. Taip karalius buvo nubaustas už savo nuodėmes ir nuo to laiko turėjo dirbti keltininko darbą. Ar keltininkauja ir dabar? Tikriausiai, turbūt niekas neperėmė iš jo karties.